Jenny och vänner har flyttat ut på stan igen. Vi har ju suttit och ugglat på ett kontor <laughs> ganska länge nu i vinter men äntligen är vi tillbaka på klubben. Eh, slakthuset eh, söder om stan, precis vid Globen, är vi uppe i en eh, ganska mysig loge. Tora och Amelie är här yes. från Namaste. Säger man så? Utan man det så? Ja, namaste, namaste, namaste. Vad är det nu igen? Vad är det det betyder? Alltså jag kan berätta. Ja, det är om, lite om yoga. <laughs> Eh, det betyder typ jag ärar dig och vi ärar varandra. Det är en, det är en yogafras. Det började ju verkligen som ett internskämt Jag hade ju ingen aning om vad namaste betydde. Men... Nej, alltså det var egentligen jag och några kompisar som började säga namaste lite som såhär, ah, namaste för fan. Typ. Mm. Och så tyckte jag det var ett bra namn. <laughs> <laughs> och, och, vad betyder det för er nu då? Vad är namaste? Mm, i Stockholm. Fest, typ. Bra fest ja. är det. På tal om fest, nu har vi liksom någon som soundcheckar ner ja. i, i, i eh, slakthuslokalen här. nu har det var vi som rundade i micken ja, men, men närmast är ett DJ-gäng, eller hur? Ja, precis. Och precis. Ni, eh, ni får representera idag. Ni precis. är några till. Vi är fyra stycken och nu är det jag och Tora här och sen är det Mimmi och Sofia. Mm. Sjukt kul att, att ni är med. Ja, vi är superglada att få vara här. Det känns jättestort för vår lilla DJ-grupp Och mina med <laughs> superpodden. Verkligen. Ja, vad gulliga ni är. Mysigt. Ja, ja, det kommer bli väldigt bra musik. Vi börjar med en låt som eh, jag vet att vi gillar eh, allihopa. I've been drinking, I've been drinking. I'm off that vodka, ain't no telling what a wild nigga thinking, what he thinking, yeah. Ain't no thoughts, baby, all I know is I won't judge you, no I drunk in love. Uh, that's how you feeling, that's how you feeling. And I'm excited about your comfort level while I'm drilling, while I'm drilling. Fuck them bands, girl, me and you going for a million and a billion. And I can't keep my fucking eyes off you, I won't switch you. You're oh. trying tryna creep with your boyfriend, he won't let you. We woke up in the kitchen screaming, ah, this shit happened to us already. Drunk in love. gon' get the pussy indicted. You done got me y'all inside it. When a nigga get the pussy, y'all bite it. You call me the young Mike Tyson. Ay, I'm pouring that drink on top of you. Then I'ma sip it all off of you. Sip, sip, sip, sip, sipping on some champagne. Fucking up the best brain. Changing up your last name. Fucking in my gold chains. Woo. Got you higher than the airplane. You get the hopping on that dick. Soul Train. Mix the spade in the syrup. If I do say so myself, I pour a cup of dirty Sprite and I drink it by myself. Pussy soaking like some island water. Did it on the steps. We done did it everywhere. Ain't another place that's left. Den här känner man ju igen, eller hur? Ja. Vad, vad känner ni när ni lyssnar på den här? Mm. Mys! Ja. Underbart att Future gjort en cover på just den här låten känner jag spontant. Ja, det är en match made in heaven tycker jag faktiskt. Varför det? <laughs> För att originalet är skitbra och sen är Future typ en av världens <laughs> bästa artister tycker jag. Så det är så mysigt vad är, det som, vad är det som gör Future till en uh, världens bästa artist? Man har så härligt raspig röst. Och det är bra, hey. förhöjer, ja, det förhöjer Beyoncés mys lite på låten att han gör den. Och... Han älskar ju autotune också. Ja. Det, det gillar vi i den här podden. Ja, ja nej, men <laughs> absolut. Sen var det ju mysigt att Angel Hayes gjorde en cover på den här låten den här veckan också. Just det, så det, det känns, som en så här drunk in love-vecka. Jag har lyssnat jättemycket på originalet också så det var ja. Härligt att ha med den här låten. Tänk om det kommer en video. Ja, med bara Future. Nej, som med är Sierra. Drunken Love. Och bebisen. Och bebisen. <laughs> och föda i vattenbrynet. Alltså, det kan bli något underbart. <laughs> Mamma-video. <laughs> Mamma-bloggen. Det här var en sån här låt som jag också verkligen har gillat i veckan och mm, jag blev så glad för att det här bitet, det här skeva, konstiga, långsamma knäppt, det är ju väldigt knäppt. Liksom. Ja, det, det, är ganska likt en låt som heter Tap Out som kom förra året, The Future också är med. Den också så här ylar med sin mm. robotröst. Man bara, ja, men han mm, ylar verkligen, det är <laughs> så härligt. ja, men hans lilla den här, den här, det låter, ja, nej, det är fint. Är det här um, representativt för vad ni brukar spela när ni spelar skivor? Ja, vi har ju typ tre mixar på eh, Future som vi gärna spelar och Future. Ja. Så det, ja, jo absolut future tematimme. Kanske. Ja, <laughs> precis. Ja. <laughs> <laughs> Vi får se. Sista kvarten. I got something for you looking ass niggas. Yeah. Week and a half, I'ma be in that ass. Pause. It's like I'm working on an album and a mixtape at the same motherfucking time. Okay, cool, okay, boo, I love her. I'm a saver, yes, I damn Danny Glover. I'ma call my poppin' for the mother. I paid them a mind. I'm here, see not from LA, but I got keys to the city. I fuck it, I suck it, I beat it down, then she beat me to the ceiling. Stoning my lifestyle, I'm living too well. I can't even make you proud. That money keep her around. In love with her head, I can't turn it down. Can't wait for my time to come back around. She see that you don't got little Haiti style. Plus, I just see Snoop on girl going wild. I just bought a billion. I'm going up top like motherfucking loud. 350 sound six shots like L. I left 10 bands in a motherfucking cab. Okay, cool, okay, boo, I love her. I'm going to save her, yes, I damn it, her. I'ma call my poppy for her fucking mother. I paid them a mile and nearly kissed her. Mm, mm. mm. like Nikki, oh no, bitches didn't. I'ma give bitches a minute to shine and I'll tell them good riddance. To raise a child, it might take a village. But I wouldn't know, cause these bitches, my sons, yes, they was and they still is. Gave him the kitten, now that nigga smitten. Told him to hop in my foreign, and then I said, no, I'm just kidding. Hell of a living, you bitches on chitlins. When I come out of my mansion, I sprinkle some bread to the pigeons. Bitches is lying, they lying, they lying, they lying, they bio. So I ain't fucking with chickens unless I got pico de gallo. Girls is plotting, what more could they steal? Tell Justin Timberlake that I am coming for Jessica Biel. Bitch, I'm a star. You niggas, I holla tomorrow. Doors go up, cause I am too rich to cop a Gallardo. No regular doors or Aventadors. Painted in pink just so I could take pictures while you the yours. Hell of a ticket, hell of a price. I want it, I get it, I wire the money, I never think twice. I am not gay, but let's be precise if she pretty, then watch it, cause I'ma be fucking your wife. Every time I fuck, I gotta hit me. Det här var också en sån här låt som eh, både jag och Peter som är podden och ni hade liksom mejlat till varandra <laughs> om att vi ville spela. Yes. Va, va, vad tänker ni om den här? Framförallt kul att få smyglyssna lite på hennes mixtape. Att få höra lite Nicky kändes ju mm. spontant så himla härligt. Hon är så grym. Alltså jag älskar att höra henne rappa. Hon är eh, fet. Det här är mm. um, Young Thug um, mm. med låten Danny Glover som börjar bli någon slags hit. Verkligen. Um, och Nicki då som har hoppat in på den här remixen. Nu blir den ju tusen gånger bättre. Mm. vad är det som ni gillar med Nicki Minaj? Mm. Alltså jag har lyssnat på henne. Jag lyssnade på hennes album, det gamla, Pink Friday, jättemycket. Så jag har alltid gillat henne. Sen har hon liksom gått lite out there och gjort så musikvideos med massa färg. Men jag har alltid tyckt om henne. <laughs> jag gillar även musikvideorna med färg. Ja, jag de, de är härliga gud, också. Vem lurar jag? Jag älskar dem också. Men ja. alltså, jag gillar mer när hon rappar. Okay, men jag tycker att hon eh, passar bra in på det här bitet. Det blir liksom lite blir ett nytt sound för henne på något sätt tycker jag ändå. Sjukt bra mm. flow på just den här ja, låten. Verkligen. Det känns som när man klippte skuren. Ja, det känns som en sån här låt som ska bli kul att spela ikväll på ja, klubben. Absolut. Vi får bra slåss. att ni har bränt den för det är inte vi så ni <laughs> får den. Varsågod. vi ska nämligen stå i samma DJ-bås här nere ikväll på um, en klubb som heter Outpost uh, där Sasha Gohard ska spela. Ja. Hur peppar ni på det? Jag är typ nervös. Ja, det ska bli skitkul. Jättenervig. Varför det? Kul. För att det känns eh, så galet att få vara i samma lokal som henne. Jag är faktiskt lite starstruck. Så att eh, jag kommer stå längst bak och så här försöka... Slita i håret? Ja, verkligen. Men det ska bli skitkul att se henne live. boots, knock the mic I'm in the cup. and I'm raking shit. Bitch, I smell like peaches. Dirt, dirt, shame. Piece of piece of pop me screaming at your name. Now I'm riding, don't look. Y'all can kiss my cool Mickey Blanco, She Gotta. Hur skulle ni beskriva den här låten? Men den är ju lite småläskig faktiskt. Ja, den är lite läbbig. Men, <laughs> På eh, vilket sätt? Man blir ändå taggad. <laughs> Men det känns lite som så en stor katedral typ och sen är det någon som springer på taket. Det, mm. jag vet, ja men med så is, eh, vad heter det, såna här stora isbitar liksom. Ja, det är lite Stappar. ringaren. Ja men det ger mycket så sagostämning. Det känns väldigt visuellt på något <laughs> sätt. men det var en ganska bra bild, det var lite, go lite gotisk ja, vibe. en, en, gång var jag i Köln, har ni någonsin varit där? Ja jag har varit i Köln. Har varit där? Har ja. du sett den där domen. Ja. Alltså den hemska ja. Men det liksom var verkligen domen kyrkan. som typ reste sig framför mig. Också lite om man tittar ut genom fönstret här, det är lite så industriområde. Mm. Det funkar ja, också det, ganska bra. absolut. Snöstorm. Dummedag. Man, vill, man vill liksom inte vara kvar här när Nej. alla andra har gått hem. Nej, men det är mycket på ett tak liksom. <laughs> Okej, okej. Ja. Uh, Micke Blanco, har ni någon uh, relation till henne? Ja, eller vi känns som att vi har varit små mycket stalkers på något sätt ändå. Ja. Vi har följt henne Eh, jag har ändå sett henne två gånger mm. live på Wet West och sen nu i Stockholm. När ja. var det? Det var I höstas ja. någon gång. Just det. Det är ju sjukt bra. Alltså på Wet West var ju verkligen hon en av de bästa. Liksom. Ja, hon var absolut. Hon är en sån otroligt bra liveartist flög runt i publiken och typ crowdsurfade till bardisken. Ja, och ganska och... läskig, även live, tycker jag. Alltså, <laughs> vi stod längst bak och tryckte ja. Vi stod längst fram och var <laughs> livrädda. ja, gud, jag var livrädd. <laughs> Men det var underbart. Det var skräckblandad förtjusning. Uh, bra beskrivet. Vi har fått hit med en låt som eh, jag har lyssnat på hela dagen idag. Jag eh, hann liksom inte riktigt ta tag i det här mixtapet när det kom. Men ehm, det är ju en kille som rör sig i Gravity Boys, Sad Boys-gänget. Mm. Eh, nu minns jag inte, jag tror att den är med i Gravity Boys. Mm. Ehm, Blade, eller Bleed D, yes. när låten heter Spellbound. Bye. tyckte ni om det här? Fint. Ja, mm. stämningsfullt. Jag fick en känsla av att eh, sjunga i kör, för det gjorde jag mycket när jag var liten, eh, eller mycket i ett år ungefär, om man ska sjunga liksom någon börjar sjunga något och sen så sjunger någon direkt efter. Kanon! Kanon, tack! <laughs> Jag satt och bara da capo. Mm. Nej, det är någonting helt annat. Men så kände jag. Jag, fick, jag, ville verkligen sjunga kanon till den här låten. Det var lite kyrka över den här låten också. Eller ja, väldigt på ett annat sätt. Inte Köln direkt. Det är andra änden av sakralt. Vicky Blancos ja, kyrka. om det var liksom änglar och demoner så är det här lite mer så här kerubigt. Ja. <laughs> väldigt, väldigt söt. Um, jag, jag gillar den här mixen av liksom nu var inte den här så rappig men, mm. men det som eh, de här personerna som rör sig i de här gängen eh, gör. Mm. Eh, att det, liksom, det är ingen det stor skillnad mellan pop och hiphop och Nej, eh, trans eller vad det nu kan vara. Mm. Um, men just den här låten, sjukt fin, väldigt catchy också. Mm, jag tycker jag känner igen melodin. Har ni, mm. får, får, ni någon känsla ja, av, av jag någon gammal pop, poplåt? Jag vill bara tänka kanon, jag vet inte. Nej. Mm. Men fin, verkligen. Men det låter lite 80. Lite. Ja. Så har de lyckats skriva en klassisk poplåt helt enkelt. Ja, ja tror det. Sjukt bra. Uh, det här var White Armor som har producerat. Um, vi ska gå vidare med en låt som ni har valt, som ni valde lite i sista sekund här nu, precis innan vi körde igång. Vad ska vi lyssna på? Doja Cat. that stays. Cause I see the light, give you what you need tonight. We don't fuck it, be behind. Simple plans we just leave behind. Don't make me count to six. Give you kittens, time mounts and shit. Keep your whip and then mount your bitch. Rhymes pouring out my mouth is sick. Tell me don't that hurts no fear. See my team, we just circle squares. Bad bitches with purple hair, with attitudes that no man could bear. Uh oh, look at what the cat dragged in. Keep the rats out my cat mansion. Fuck all your opinions cause I don't give them attention. Yeah, ain't so at the Benny Hanna, sugarfish or that sushi roll. Cool, you should keep the Uzi home. OJ home, double cup, pour it in, sweat it out, and then sew it in. Be my Benzes and Polish friends. Yeah, but Mirror, who is the coldest bitch? Mirror, who be the coldest bitch? Mirror, who is the coldest bitch? Mirror, who be the coldest bitch? Yeah. Amelie Dahlbäck och eh, Tore Bolin är gäster i Jenny och vänner den här veckan. Ni hade valt den här låten. Mm. Vad fin den var, jag har missat den helt. Ja, visst är den bra? Doja Cat, Give It Up. Yes. Jag hade den här på hjärnan så himla mycket för ett tag sedan och gick och bara sippen margaritas och sen kommer jag inte ihåg något mer men <laughs> eh, det var, allt man <laughs> det var bara sippen margaritas. Det var någon sån här dröm efter typ en bolero på en strand typ. Ligga och eh, smoffa pina colada. Det är ju ett, det är ju ett billigt men väldigt så här, effektivt trick att eh, ja. peta in någon så här, rad om att eh, liksom <laughs> ja, bli full ja. eller sippa på <laughs> någonting. Verkligen. Bara, jag tänkte på Drunken Love också, mm. att, liksom, att sjunga om att man är full. Så ja. det, är ganska, det är ganska härligt. Det, det passar sjukt. alltid. <laughs> Ja, absolut. Mycket så här sugrörsbilder framför sig. Det Man får ju någon slags semester-vibe också. Mm. Ja, <laughs> det är lite så här, man vänder ryggen åt den här jäkla snön nu. Ja, och absolut. lyssnar på det här. Lyssna på Doja Cat istället. hur har er eh, musikvinter sett ut? Hur har ni gjort för att stå ut? Ja, jag var utomlands över jul och nyår och köpte Drunken Love-videon och tittade på den typ hela tiden. Var var du någonstans? <laughs> i Vietnam. Okay. Men det passade ändå ganska bra för då låg man på en strand och så låg jag och tittade på den med min syrras bebis och bara titta här. Alltså du, du, får inte ens vara med. Nej, det, vi har verkligen en liten margarita right there. Och sen ja. körde jag Drunken Love. Ja, det var ju jättekul. Fy, fan. Ja, nej. Jag har snorklat runt på Soundcloud istället. Det har varit nästan lika härligt vad, vad är, ni, eh, är ni sugna på någonting särskilt 2014? Uh, eh, ah. Eh, panik. Tjejer, mm. mer ja. rap, mer... Eh, alltså det har ju varit skitroligt med alla brudar som verkligen har fått shine det här året inom svensk hiphop etc. Och ja. jag hoppas väl att det fortsätter så. Och mycket ja. så här... Men det är de här små knasiga beatsen i bakgrunden också, som den här Doja Cat-låten till exempel. Uppmuntra mm. gärna sånt. Typ Young Sherman och Young Gud kan få typ göra en låt ihop med Linda Pira, det vore fett. Ja, verkligen. kanadensisk snubbe som heter Rook Milo. Uh, låten heter Outland. Jag, jag, tycker att det här är en av de bästa låtarna för veckan. Um, kanske inte på samma så här hittiga sätt som lite av det vi har spelat innan men uh, väldigt bra stämning. Mm. Uh, vad känner ni? Jo, men eh, det passade ganska bra som ett uppbrott i, vi har haft med oss lite hittiga uppåt-tempo-låtar. Ja. Det var lite härligt att bara det här kändes bra. sig tillbaka. <laughs> Något att stirra upp i taket till och bara... Mm. Mm. Jag tyckte det var lite så mo känsla mm. Eh, mm. på produktionen men också så gitarrerna liksom. Som, mm. Jag brukar inte gilla gitarrer så ofta men när de låter sådär lite eko. Ja, ja jag, jag, var, jag, var, Var jag var inte helt på sången än men jag kan, alltså det, det kan vara svårt. Ibland vill jag bara ha, när det är ett sånt fint eh, beat som det här ändå var, då kan jag bli lite lack på att någon kommer in och så här du kan, men det här var på gränsen inte, för mig. Du kan inte bli arg på Eddie Kendricks. Nej, jag ber om gammal eh, Soul-legendar. ja, <laughs> jag skäller ut honom just nu. Det där förhöjde bara min upplevelse. Ja, att han kom in och wailade. Men det var jag var tvungen att leta upp den här gamla låten som den eh, samplade från Keep On Trucking. Mm. Eh, med Ken, eh, Eddie Kendricks hette han som sjunger, som var med i Temptations, ja, gamla motowns Oh, ja. Men den där låten är ganska så störd. Den är väldigt liksom, det är mycket djur och det är mycket Kände inte liksom, blås och mm. den är så lite funky. Mm. Men nu, nu, blev den liksom avskalad och fin och mysig. Ja, det kanske gav um, den en ah, annan dimension då. Ja, Får väl lyssna det. på originalet. Absolut, det måste ni göra. Uh, vi har kommit fram till ert sista val mm. mm. och det blir lite Future igen. Ja. Eller i alla ja. fall en blinkning till, till Future. Ja, <laughs> future uh, eh, det här är någon som heter Johanna I. Ja, nej, jag vet inte. Vi började prata på Soundcloud och hon gör ofta musik med en annan tjej som heter Rahel B. Typ med pianoplonk. De har liksom, verkar, Seattle, 19-åringar, asgulliga bara. know it. Had to ask twice. Seen the hunger with my eyes. Watching little kids trying to survive. Mom and dad to America as immigrants. I got no clue the storm that they passed through. do Walk in them shoes I can never do. Nah. It's struggle that don't ever show. Something I won't ever know. The life I live. brukar ni eh, Soundcloud eh, hooka upp med folk från Seattle. Varje eh, dag. Ja, men gud. Nej, inte så ofta. Jag vet inte, den här underbara kvinnan började följa mig på Soundcloud och sen så har hon typ fyra låtar, två av dem ihop med den här Rahel B. Och det låter så här underbart throwback på något sätt. De är så pass unga och den här Rahael har en så här superhärlig R&B stämma som låter som någon så blandning av typ Jojo och... Ja, de är grymma. Typ, ah, de har lagt upp någon video typ Ja men de verk, jag vet inte, Jätte det var verkligen som att vi mm, ramlade över dem och det var fett och så kom den här lilla Arnest-covern ehm, um, idag och i och med vår future loven så <laughs> mm. pillade vi in den. <laughs> Perfekt. Ja. Men, ja. Det är, men det är mysigt att uh, Soundcloud liksom har tagit över lite det som MySpace kunde vara för länge sedan. Mm. Jag vet inte hur gamla, ni, hur gamla är ni? Jag hade MySpace ett år sen kom alltså, Facebook. Alltså jag typ. hade MySpace men det var mer som man använde Facebook. Jag typ chattade med mina kompisar och så ja. hade långa mejlkonversationer. Alltså vi, förlåt, vilka, vilka, vilka, år är ni födda? Jag är född 90. 89. Oh, ni är så <laughs> små. jag är gamling. <laughs> Men i alla fall när Mindspace liksom funkade som någon slags eh, musikförmedlings... Eh, Absolut. Liksom, eller vad man ska kalla det. Mm. Då var det ändå ganska härlig stämning där i början, man kunde hooka upp med massa folk som gjorde musik och folk som gillade musik. Mm. Och sen blev det någonting annat. Men nu känns det som att Soundcloud också har börjat bli lite... mer kontakt... på det mysiga? Nej, men att, liksom. att man, liksom, liksom kan, man kan få lite så här känsla för personerna också mm. innan de blir, mm. när folk, innan folk blir jättestora så, så blir det den här, åh vad kul att du likar mig, like tillbaka. Ja, men det, jag, jag blev så glad, jag bara jag tar med henne i podden så kan jag skriva det till henne sen. Ja, men perfekt. <laughs> Hälsa till min kompis. Hälsa från eh, slakthuset. Ja, det I came to party like tonight Let's party again. Let's party again. Yeah, I came to party like tonight will never end. Let's party again. Let's party again. Let's party again. I need party girls in my party world. Titties plastic as fantastic. They just brush my head and touch me everywhere. I do say shit and they be getting naked. I don't say shit and they be getting naked. I don't, I don't say shit and they be getting naked. Naked, say shit and they be getting naked. say shit and they be naked. Luda, it's your world and I'ma touch wherever you want me to touch it. Pop that, pop that, and you'll be busting them nuts when you wanna bust. Don't rush them, I'ma take my time and do it slow. From the car to the counter to the bed to the couch to the tub to the floor. Oh, no, could it be that a G really got you sprung? I lost my count, baby. How many times did I make you come? Run, run, run from a nigga till you can't no more like Forrest Gump. Then it's more she gets. If it's most she won't, she spoiled rotten like bad milk. Get her hot cause I make that ass melt. She whip cause she love getting whipped in the whip. And I'm a black belt. I beat the pussy to pieces. Never letting the cat off the leashes. And I go so deep, they telling me all of their deepest and darkest secrets. Yeah. I need party girls in my party world. Titties plastic that's fantastic. They just brush my hair and touch me everywhere. I don't say shit and they be getting naked. Uh, I don't say shit and they be getting naked. I don't, I don't say shit and they be getting naked. Naked. Say shit and they be getting naked. I don't, I don't say shit and they be getting naked. Throw some ones on that. Get you wet as a water park. I might have some fun with that bust like a gun with that. Like pow pow, brr pow pow, brr. My bitch be getting down, nigga. How about yours? So turned up when we in the club, we don't even need a molly. Doing so much over in this corner, thought we was fucking in a party. My lungs filled with Marley, my hands on your body. And I'm going so deep, I'm just letting you know that it's me. I got your face all in the pillow, you can't speak. I need party girls uh. in my party world. Titties plastic Ja, den här refrängen känner man igen, <laughs> eller? Ja, ja Barbie girl. Jo. Va, hur, hur, när kom den egentligen? Alltså Aqua-låten? 96 kanske? ja, vi gick, jag gick på låg eller mellanstadiet. Aha. Älskade Aqua. Hade samma frisyr som ja. lidsångerskan kommer jag ihåg. Jag vill höra mer av den där Aqua-sången. <laughs> ja. Jag skulle vilja ha en hel låt med det. Vad, vad, vad, vad får ni liksom för känslor när ni, <laughs> när ni hör att de har tagit den? Ja men det är ju göttigt att det här kommer tillbaka nu. Ja. Det känns på tiden. Ja. Det, jag älskar ju nostalgi. Jag är en riktig liten nostalgivurmare. Så jag bara myser loss på allt sånt mer här. Mer Aqua-sampling. Te texten är ju ungefär ungefär lika puckad Absolut. som, som 90-talet. Gud ja. <laughs> ja, det är liksom hela eran av trams ja. som kommer tillbaka. Liksom. Men eh, så härligt ändå att äh, rappers aldrig har några skrupler när det gäller sånt. Det är att, att det är ju bara så här, omfamna det billigaste. Ja, undress me everywhere och man bara ja ja, fine. <laughs> Okej, okej. Ja, jag gillar den också. Det är Ludacris och Whisky Khalifa och mm. Ehm, en norsk snubbe som heter Cashmere Cat som jag spelat mycket i podden. Ja. Eh, konstig mix. Eller Väldigt otippat mix. Hur har de träffat varandra? Det är Cashmere Cat som sjunger Barbie-grejen. Nej, Nej, det tror jag inte. Ja, han producerar Oj. Okay. Nej, det, är ju, det är ju faktiskt Jeremy också oh. som sjunger. Ah. Så att, eh, ah, det är ju en annan, en annan darling. Mm. De, mm. någon slags drömgäng egentligen. Verkligen. På pappret. Mm. Men vad, vad, tycker ni om låtarna? Är det här liksom en av veckans bästa. Måste lyssna på ja, den igen känner men jag. jag gillar mest Barbie-refrängen måste jag säga. <laughs> om jag vågar säga så. ja, <laughs> alltså jag tröttnade ju lite på Cashmere Cat ett tag. Det kändes som att han gjorde så långa låtar. Så det här var ju typ lite roligt att... det hände någonting. Men, eh, det var skönt att det inte var så mycket sänggnissel. Nej, det, precis. Verkligen. Men eh, jo, jo, den får ändå eh, en ja. stark 3,5 av fem toasters. Vi, vi måste, vi måste så packa ihop den här podden snart, ja. vi, ska, vi ska ner till DJ-båset och börja spela skivor. Ja. Vad, vad ser ni fram emot att, att spela ikväll? Det kommer nog bli en salig blandning av typ Drunk in love, ja. Rihanna, Calabria. <laughs> Ja, någon T-Pain-låt typ. kanske. Ja, det är, det, är ingen som vet vad som händer och sker. Vi kommer komma så himla bra överens i <laughs> DJ-båset. ja. uh, vad kul att ni kom hit. ja, tack så jättekul. Uh, tack nu, så nu är det fest. Namaste. This really exciting place.